Comhrá 1. Fáilte abhaile a Bhreandáin! Conas a bhí na laethanta saoire? Ar fheabhas ar fad! Ach bhí Bostún an-fhuar. Lá amháin bhí an teocht ag cúig chéim déag faoi bhun an reophointe. An raibh sé ag cur sneachta? Bhí sé ag cur sneachta ar feadh cúig lá gan stad. Dúnadh na scoileanna ar fad agus ní raibh aon bhus ná traein ar fáil ar feadh dhá lá. Bhí orainn buataisí speisialta a cheannach agus ansin bhíomar ábalta siúl thart. Dúirt úinéir an óstáin nach bhfacadar an méid sin sneachta le deich mbliana roimhe. Bhí na haerfoirt dúnta freisin. Ar éirigh leat dul ag sciáil? D'éirigh, agus bhí sé sin go hiontach. Ní raibh mé ag sciáil riamh agus chuaigh mé go dtí cúpla rang ar maidin agus ina dhiaidh sin bhí sé ar fheabhas ar fad, bhuel, go dtí gur bhris m'athair a chos. Mo ghraidhin é! Cad a tharla? Tá taithí mhaith ag m'athair ar sciáil ach cheap sé go raibh sé ní b'fhearr ná mar a bhí. Chuaigh sé ar raon a raibh fána an-ghéar air agus ní raibh sé ábalta aige, thit sé agus bhris sé a chos. Chaith sé seachtain san ospidéal ann agus tá sé fós ann mar níl cead aige taisteal abhaile go ceann míosa. An fear bocht! Agus cloisim go bhfuil sé an-chostasach a bheith san ospidéal i Meiriceá. Tá, ach buíochas le Dia bhí árachas sláinte aige agus íocann sé sin as gach rud. Cad fút féin? Cad a rinne tusa le linn laethanta saoire na Nollag? Lig mé mo scíth ar feadh roinnt mhaith laethanta. Chuaigh mo mháthair agus mé féin amach go dtí sladmhargadh Louis Mulcahy i mBaile an Fheirtéaraigh. Chaitheamar an lá ann ag ceannach roinnt potadóireachta agus ag caint le comharsana mar bhí an chuma ar an scéal go raibh an paróiste ar fad ann. Bhí mo mháthair an-sásta mar fuair sí cúpla margadh maith. Ar dhreap tú Cnoc Bréanainn mar a dhéanann tú chuile Lá Caille? Dhreap, cinnte. Bhí deichniúr againn ann. Bhí sé crua i mbliana mar bhí sé ag cur fearthainne cuid den am agus bhí gaoth láidir ag séideadh. Ach ní raibh aon timpiste againn agus nuair a bhíomar críochnaithe, chuamar le haghaidh béile sa Daingean. Bhí lá an-deas againn.